επανελθόντων χαίμων εξίωσα κεράσαι. Κέρασον μόι, κυρνώ θερμόν, χλιαρόν, ψυχρόν, νεαρόν, σδεστόν, έουκρατον, όινον, άκρατον, χουδαρές, αρτουτόν, αψίνθινον, ρόντινον, μετά το πιέιν με τράπεζδα έμπροσθεν τη θέσθο, ανάκληζης, στρωτών, χαμάι, ταπεινός, περίκλητρον, μάκτρον, επιτραπέζιον προσενέγθε χαιμήν, περιφόρεμα, δίσκος, μασδονόμοι, οξουμπάφιον, Discarion Mystron Machairion Raphanos Thermia Loboi Staphule stafulis, Strobiloi Apion Carua Cunaras Garos Elaion Elaiai Hepsema Oxos Lachanon molochia prasa krambai, thalasso crambe colocunte sicues temachos temachion boinon hoireion moscheion elapheion attagas ornis agria alector ornis όρνης, νεοσσός, ικθούς, τάριχος, πελαμής, θρίσαι, ψέλο πλέουριον, αλάντια, μιστούλε, κύχλα, κόσουφος, λοπάς, χούτρα, πάνθεψης, θουία, χαλατρίβανος, πουρίσταστον, thermoforon koinix existes quos